Türkçe öğrenemiz. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бір бөлімінде сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы сабақтарымызда түрік тілінде етістіктің шақтарының болымды түрін үйренген болатынбыз сабақтарымызда берілген мысалдар жаңа сөйлем құру үшін жеткілікті болды деп үміттенеміз бүгінгі және бұдан кейінгі сабақтарымызда болса етістіктердің болымсыз түрлерін және қолдануын үйренуге тырысамыз түрік тілінде болымсыз шақ түрі етістіктің түбіріне ма немесе ме жалғауының қосылуымен жасалады бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы шақтың болымсыз түрі болса ма және «ме» мен бірге му мө м және ми жалғауымен жасалады осында осы шақ болымды етістік түрінің болымсыз түрін жақсы түсіну үшін екі мысал көрсетеміз istiyorum, Kalayımın, kalamayımın. İstiyorsun, istemiyorsun. Kalaysın, kalamaysın. İstiyor, istemiyor. Kalaydı, kalamaydı. İstiyoruz, istemiyoruz. Kalayımız, kalamayımız. İstiyorsunuz, istemiyorsunuz. Kalaysın der, der. Kalamaysın der, kalamaysız der. İstiyorlar, istemiyorlar. Kalaydı, kalamaydı. Nimesi? Ağlıyorum, ağlamıyorum. Jılayımın, jılamayımın. Ağlıyorsun, ağlamıyorsun. Jılaysın, jılamaysın. Ağlıyor, ağlamıyor. Jılaydı, jılamaydı. Ağlıyoruz, ağlamıyoruz. Жылаймыз, жыламаймыз. Ağlıyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Жылайсыңдар, жылайсыздар. Жыламайсыңдар, жыламайсыздар. Ağlıyorlar, ağlamıyorlar. Жылайды, жыламайды. Ардақты тыңдаушылар, осы шақ болымсыз етістік түрінің түрік тілінде қалай жасалатынын және қалай қолданылатынын мысалдарды тыңдап үйрендік сіздер де басқа етістіктерді осылай болымсыз түріне жіктеуіңізге болады енді қалам мен қағазыңызды дайындап мысалдарды тыңдағаннан кейін жаңа мысал келтіріңіз istiyorum istemiyorum қалаймын қаламаймын istiyorsun istemiyorsun қалайсың қаламайсың istiyor istemiyor kalaydı, kalamaydı. İstiyoruz, istemiyoruz. Kalayımız, kalamayımız. İstiyorsunuz, istemiyorsunuz. Kalaysınlar, kalaysızlar. Kalamaysınlar, kalamaysızlar. İstiyorlar, istemiyorlar. Kalaydı, kalamaydı. Nimesi? Ağlıyorum, ağlamıyorum. жылаймын жыламаймын Ağlıyorsun, ağlamıyorsun. жылайсың жыламайсың Ağlıyor, ağlamıyor. жылайды жыламайды Ağlıyoruz, ağlamıyoruz. жылаймыз жыламаймыз Ağlıyorsunuz, ağlamıyorsunuz. жылайсыңдар жылайсыздар жыламайсыңдар жыламайсыздар ağlıyorlar, ağlamıyorlar. Жылайды, жыламайды. қадірменді тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта түрік тілінде өткен шақтың болымсыз түрін үйренуге тырысамыз қайтадан кездескенше қошча қалың Türkçe öğrenemez.